presenti a vi la convidanto de tiu ci esperantologia conferenzo, professoro Esther Scholl, quiu estas poetino cae professoro pri la Anglia en, che vi jam diris, ce Princeton University. Ci gainis la premion de la Nazia Iuda Libro Premio por la libro Emma Lazarus. Eh, qui di la tempe, ci publicigis eh nova volumen de de electita i poema qui es nomo estas strange nursery si eh libro sia pri esperanto eh, do temas... qui temas pri ah, memoro ke historio de la esperanto movado qui es titolo de la estas chosen tongue esperanto and the dream of a universal language do electita lingvo Esperanto kaj la revo eh je universala lingvo estas apelonta de la Eldonejo Metropolitan Books en la Venonta Jaro. Do ni havas la prezuron havi eh studon pri Esperanto en la punkto de fakulo pri lingvoj el Princeton University. Kaj nun ŝia prelego estas eh Zamenhof kaj la liberala komunitara debato. so, uh, José Antonio dis la declaratio de Bologna. Kai mi commence per danki mi um, Karan cum laboranton, José Antonio, kai uh, Christer Kisselman, facte mi estis uh, tri, diamo amo, por, planning plani tion congresson. <laughs> Do, Mia hodia prelego estis verkita por simposio pri lingvo kai egaletso ocasinta pasintan aprilon en New York urbo. Mi estas danka al la organizanto Humphrey Tonkin uh, pro portrait fructo dona conferenzo uh, kai pro lia tradukado de mia angla lingva texto en esperanto. Mia ha presento havas tri partoi. La unua parto temas pri la tia nomata liberala comunuma debato. Ah, kai uh, comenzi mi distingas inter du vortoi, comunismo kai comunumismo. Comunismo, kiel vis cias, uh, ah, temas pri economia, ok, economica sistemo kai al partio kai como no como no kai como uh, temas pri uh, la teorio kai la praktiko de como vivo la dua parto de mia prezento uh, aplikas ti a termino en al mercado kai agado uh, de zamenhof en la frua periodo de esperanto kai la tria parto proponas iom heterodoxa interpretadon de la declaratio de de la de Bologna de mio nam do uno parto anto iom do yaroi kiam mi comencis esplori la esperanto movadon Mi exidis con Mark Fettis. Ni trovigis en la viera per giardeno de la nauda quara universala congresso en la urbo pie Ludovico Lazaro Zamenhof pasigis sian infanetson dier soco. En la jaro mil oxen nauda ses, Zamenhof viene rememoris la situazione En Bielistoco li scribis la logiantaro consistas el kvar diversae elementoi, rusoi, poloi, germanoi, cae ebreoi. Ciui el ciuici elementoi parolas apartan lingvon cae ne amice relatas ala alienum elementoi. Oni educadas min kiel idealisto. Oni min instruis che ciui homoi estes fratoi, cae dume, sur la strato, sed cae sur porto, corto, cioce ciu passo igis min senti, che homoi ne existas, existas sole russoi, poloi, germanoi, ebreoi, cotopo. Odio en Bielostoco, la russoi, germanae, cae iudoi, cle parta iam malheris, sed fresca du mil esperantisto collectigis por ci congresso. Sur la ligna platformo, apud mort premi, sidis du viroi, japana ca germana, ca du viroi, pola ca fransa, babilante cune en flua esperanto. Tiu micro pravigo de zamano en malgranda biogiardeno en mia propra malgranda urbo, Estis unu inter du aferoi ciu mi impresis ciu tale. La alia estis remarco de mar, che la aperigo de Esperanto en 1887 coincidis precise con la dato de la conceptoi de Mainschaft ca Gesellschaft de la sociologisto Ferdinand Tonis. Per tui terminoi, tunis distingis inter du sociae formoi. Gemeinschaft, comunae associigioi, tipa ne campare relagioi, sur base de familiae, de familiae, locae, che religia ligoi, cae gesellschaft, pli lozae collectigioi de memrigardai individuoi, tipa ne urbae, medioi. Kai Zamenhof kai Tonis je la sama momento pritaxis la sorton de homai loyaletsoi en rapide moderijanta Europa. Sed tie kie Tonis shainis pessimismi, Zamenhof male rigardis antaun. Diris mar, tio kion Zamenhof tenis en la menso estis Gemeinschaft, ne in compara de lajo sed ye tut mundo scala. Gemeinschaft, ye tut mundo scala. Tu marco de marco, ofte revenis revenas a mi kiel positiva memorigo che esperanto ciam estis experim experimenta laboratorio de ideoi tri la rilatoi inter individuo kaj komunumo. Hodia mi volas esplori la inventajon de Zamenhof, ki el punto inter raitoi kai uh, komunumo, ene de la tiel nomata debatoi liberala komunumo, per stari i du demandoin. Nue, ki tiu debato hofus helpi clarigi la evoluantum concepton de Zamenhof, de Esperanto, kai due, Tiu la historio de Esperanto povis contribui alla nuna stato tiu debato. Comenzi mi clarigo kiel mi aludas al tiu debato kiel tiel nomata debato. Ver dire, tiu kiu ni pridiscutas ja ne estas debato sed evoluanta dialogo ec compromiso inter du vipuntoi ni malonge excusu la fono. La unua tiovi punto estas Libera Letso. La politica filosofo John Rawls en sia verco Teoria de Justezzo prescribis la ideon de la liberala memo kiel ne chargita ne chargita in tri, in aspectoi. Unue, de Gloria Letsoy a Mozio de homo, due de Gloria Letsoy a Mozio de Proprieto, cae trie de Proprietsoy Mem. Ni pensu de legio vir, en traduco de Kaloshai, tiu igis ne ikipita anta sia socia medio, quia nuda ferentu. Now, la teoria de Ross, oni devas rigardi la memon tra vualo de sencio, angle a veil of ignorance, se oni volas che justezzo estu blinda a Christo sia classo, nazietzo, rasa, apertino, etnezzo, cotopo. Grava objeto venis iardecon poste de Michael Sandel e la contrasta vi punto tiu du comunismo sandel contestis la concept on the rose prima memo sandel assertis che ni ne povas apparitivi nin de nia visio de bonezzo ca nia loialezzo al gi. Plue, scrivi Sandel, memo apartigita de siae celoi, cae attribuagioi, nenio povus roli kiel morala agento. En tiu caso, ci ne capablus electi sean celoin, ca ne capablus preni moralan respondetson pri electoi. La Sandel, la memo povas fari moralan electon nur en la contexto de siae vigoi, al familio, comunumo, kai aliai kulturai valor fontoi. En la mil naucent octeca iaroi, la discuto inter liberalistoi kai comunumistoi sovigis el debato pri la memo al debato pri politico. Post la falo de Sovetunio, comunumistoi trovigis supremo farigi pli respondemai pri individuai homai raitoi kai pri konkurenza in ocio de bonetso en la socia medio poste et rolls excrivis pri la memo ne en abstracto sed en la vivanta contexto de pluralis pluralismo socio en grava redacto de lia propria pensoi Rawls nunc scribis che la voala de sensio Iam povus amplexi comunae ideoen de bonetso. Crome, scribis Ross, la cadro de raitoi ne estas plena de nudae ne equipita nemo, sed de intercovrita interconsento di mot opae ideoe de bonetso. Ce la comunismo flanco, la filosofo Charles Taylor, dume construis sian propran version de ponto inter homae raitoi cae bonenso. Taylor argumentis che dum raitoi cae bonae malsamas, la conservado cae protectado de raitoi estas in vere comunum comuna bono. Se ciutio estas sufficia comuna bono por subteni comunumo, la Taylor eble eble ne, como numo ne nur du culturo de reitoi, shainas al li ege minsa compare cun respect publicana culturo de civito civita parte prena. Sed, lau Taylor, ec la plei minsa numo havas uno essenzon rimedon ie sia dispono, conversation, un Taylor conceptas kiel la definitivan fundamentan agon de la comuna vivo. Ni citu teor. Una vetero lasta tempe, mi diras al mia navaro, anto tio, li jam consiis pri la vetero, e gin pri atensis, pri atentis, cae evidente anca mi pri atentis gin, gi estis afero por li, cae afero por mi la conversazia malta igas gin afero por mi amba ni nun pli atentas gin cune ma fermi conversazion estas inaugure inauguri comunan agadum lau teo conversazio quiu transformas vi cae mi en ni estas diologon inter libera liberala individuo kai comunumo comunumai bonoi conversatio consistigas la fundamento de socia solidarezzo inter individuoi, quiu geluse protectas sian raitami, sed samtempe havas intereson en negociado cun aliai definoi de bonetso. Plue, conversatio est la rimedo per quo oni et dignitas rightly und concurrenza de bonoi. do sepas che maximum nihil la capablon conversazi est as rectigi communum in exercitio de equilibrio inter rightly de bono Imago unuae conversatio qui cundigas homoin e la sama campara comunuma. Nun imagu conversation qui cundigas homoin el la mult etna urbo, exemple Bielistoco, au stato, exemple Stiflando, Belgio, Canado, au internazia federatio de stato, exemple EU. Jen la loco, kie la audaza vizio de Zamenhof pri gemeinschaft je tut monda scala farigas grava char jar senton anta ros kai zamenhof strebis construi punton inter liberalismo e comunismo en sia lingvo movado li oferis sa liai samtempanoi tion kion Edmund Burke nomis electo de heredaggio the choice of inheritance. La mi tius tius tiu estas tre trafa esprimo por esto esperanto electo de una La conversazioi ebligita de Esperanto ne promesis crei utopion, sed potentiale ili ebligis al giai usantoi equilibrigi homoin raitoin ca ideoin de momento y en mucha y gran escala eblas en mondo de soberanía estatal que limita y internacional de Zamenhof en tiel formulis la acción Esperanto havas la potencial farigi ir de comunicar politico manche de político más que de se esperanto estas ciam neutrale pri partiana politico, mi opinias che estas almena potenziale essence politica afero. Hodia mi esploras la politico de Esperanto ene de la vergoi de Gia Rento. Specife, min interesas la implicitetson de Zemhoff kun liberalismo kai comunismo Zamenhof parto prenis quardec iaron conversacion cun aliae cae cun si mem pri la capablo de Esperanto effect effectivigi socian changion. Ni consideru tri momentoin en tiu conversatio. Unue, la comensa publicigo de la Interratio Lingvo en 1887, du due revisia etapo in 1901 kai trie la declaratio de Bologna de 1905 dua parte Una flanque, Zamenhof estis clare comunumisto, quiu subtenis specifon ideum de bonenzo, fortigam de homae ligoe trans etnae cae nazia limoe, che de inter etnam per forto, hec eca ligon de differenzoe de potenso cui associ igas cun masamae lingvoe, genasca lingvoe. Ali flancae, ali la inventitum de esperanto estis privata civitano, la profesiae oftalmologo ne linguisto, Qui porti si al lingvo proiecton al mercato de ideoi. En 1887, sub la casna montatoro esperanto, li strevis persuadi individuoi qui il, il investu si tempo per lerni la lingvo cae aligi al lingvo collettivo. Sed malgrotio, che li fermi firme pacis tra la vendo plazo de ideoi, Zamenhof ne estis capitalisto, et male, Esperanto consistigas nian altruisman contribuon alla socia bono. Parte, la interna covidopagio de la inaugura pamfleto portis notam alla legenda. Lingua internazia, kiel ciu nazia, Estes comuna propagio, la autoro formasis por ciam ciuin persona in raitan, al gio. En la unua vibra, tamen, la retorico de la colectivo presca tutte forestas. Ansta Zamenhof proponas esperanto kiel oficiala kaj komercan dialekton. Temas li skribis pri help lingvo ideale tauga por mult etnai medioi, qui ne intervenus en la internaina feroin al privatam vivon de nazio. Neniu altai idealai enestis te ci pri inter etna harmonia, pazzo, cae idealezzo. Anstataue, Zamenhof prescribis Esperantom kiel varon la valoro de sio et de esperanto li sugestis pli antigios proporcie al la nombro de usantoi, fine nuligante la coston de lernado. Tius, tiu estas la reclamo. Sed strange Zamenhof petis referendumon pri la lingvo. Quasau li proponis gin al suverena en ento, do al ele Prunante pagion en la vercaro de Jean-Jacques Rousseau, li ens malfir mis unu iadam periodum per commentoi pri lia apocono, informante si en neganto che il havas devon voc doni pri la viv capablo de esperanto. Cae por edligi la voc donum, vi vissias, li alfixis per postain promesilain En la formularo oni promesis lerni Esperanton, kiam la nombro de promesoj atingu de mil. Kompreneble tio neniam okazis. Ja dudekon poste li survojis al elĉerbo de sia tempo, pacienco kaj rimedoj por teni la lingvon antaŭ la publiko. En la jaro 1901 Zamenhof ŝanĝis praktikon Zamenhof decidis ne plu al liberaloi individuae, kiel tiae, sed anoi de specifa comunumo, la emancipita judoi de la Russa Imperio. Le aperigis ruslingvan pamfleton Hilarismo, severum ad monon la morale principoi pri la necessa por judoi excepti esperanton. Hilalismo consistigas la proponon de Zamenhof ne construi collectivon el liberala individuoi, sed transformi existantum kollektivon, kiu ne concevis malfolota ca ne autentica. Zamenhof nun petis ili, forlasi se an lozon, sen pensan, loyaletsan alla rasa identetso, de judetso, Mi ets as la maniera la qui la nova comunumo estu organizita estos institutio et pro pregiado et caro al tesoro de malinudo ai he o casa la la de judai festoi Zamenhof hof vidis iam poste la hilaristoi ensorbos sorbos el aliai etnoi en sian comunumum, sec in manum sat ses, quove dubti la identidion con judismo vi renomes ci homara mismo, por la tuta homara. Dum sam in fari el esperanto novon religion, en fran en francio esperanto altiri prestigiaen intellectuloin kiu estis mem profunde dividitaj pri la afero Dreyfus. En la periodo antra la Congreso de Bologna, en 1905, Zamenhof scribis longan letteron a la organizanto Henri Michel pri la judae radicoi cae spiritae aspiroi de Esperanto. Michel prave interpretis la letteron kiel signalon che Zamenhof intensis dedici sian malferman parolaron a pleido por sia culto de Hilalismo. Mi citas el Kurgenkov, quiu citas el la, la, la reconto de Varingen. Li estas juda profeto, criis Carlo Borle, cae Teofil Karch, sirvice, e criis, tiu slavo, mi shon nem niam successis regi, tion frenezulon. Anta la malfermo de la congreso, Zamenhof estis allocita cae severe admonita che li ne presentu esperanto kiel credon au coton larmo plene ne consentis. Tria parto. Mi, mi racontas tion historian, i vi eblei uh, uh, cias uh, tonas. Por doni cadron al la declaratio de principio e cion diamo fortumis por la congresso de Bologna. Che tiu congresso Zamenhof proponis schemon de regado de la movado, democratigan proponon, qui celis migi la influon de la potenza naziae nuae sen surprize la propono de estis mal acceptita, ca la tuta demanda de organizigio estis propostita. Anstat al statutum, Zamenhof do componis sep punctan declarum, quion oni ancao submetis a la Franza sponsoro. Anta la aprobo, vi fortrancis du elementum, el unu formus senson regan comitatum. Plei grave, la fina versio, versio de la declaratio privatigis la rolon de ideoi cae moralai motivoi en la esperanto movado. La unua punctu de la declaratio de Bologno acertis, acertas, che la esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de lingvo neutrale, homa. Ciu alia ideo au espero cium tiu au alia esperantisto ligas kun la esperantismo estos alia apero pure privata por ciu la esperantismo ne respondas. Alivorte, ciui ideoi kai esperoi ligitai al gi estis forosovitae alla privata idio. Puntoi tri kai quar reassertis la comensan resignum de proprietetso quare de Zamenhof uh, jam en 1887, sed dum tui dum tiu frumo pamfleto assertis che Esperanto appartenas al la sostio, la declaratio de Bologna nun declaras che ci eses nenie scriptuaggio, nec en relato materiale, nec en relato morale. Ans dat la termino proprieto, ni nun trovas la termino mastrado, mi citas la declaracion, kiel spiritae mastroi de tiu ci estes ciam rigardatai tiui personoi kiui estos confessatai kiel la plei bonae e plei talentoi verkistoi en tiu ci lingvo. redactoi do forigis la spuron de hilelista a humanista spiritualismo anstataŭigante ilin per estetica stilo. Cae anstata constitutio de lo comunuma, la declaratio starigis ne changeman lingvon constitution, la fama fundamentum. Tio cion mi volas emfasi, esas tio, che la declaratio de Bologna el tranches de la proiecto de Zano, sam gian liberalem aspirant sam quiel diante communum aspirant Gi sub forces la inventum de Zamenhof pri maniero la quo homo cum malsama de patre linguae povu trabati parolam voem et fide concrete a pli justa per qui patsa mondo pro supremo de lia propria conversatio fare della congresso comitato Zamenhof estis divigita presenti parolado plena ne extaso prima ocaso della congresso dum la propria idealoi estis for alla cultura fino la pregio sub la verda standardo. En la restanta tempo, mi reiru alla du demando per kiwi mi comences unue. Mm.